34 skirsnis. Dėl vidaus kovų pastarojoje vienas iš jos hanų, Ulu Muhamedas, patraukė į šiaurę ir 1437-1438 metais pabandė įsitvirtinti didžiai Lietuvos kunigaikštėje priklausančiame Beleve. Lietuvai pavyko atsiginti ir tuomet Ulu Muhamedo totoriai patraukė į Valgos kamus tarpupį, kur apie 1440 metus įsitvirtino. Netrukus čia susikūrė Kazanės Hanatas ir Maskvai tai buvo labai neparanku. Tuo tarpu Lietuvos emiamas Hadžiai Gerėjus 1438-1439 metais sugrįžo į Krymą ir nuo 1443 metų galutinai tapo Krymo Hanato valdovu. Šitaip, nenukreipdama į totorių žemės naujų pastangų, Vytauto didžiojo paveldėtojų karta naudojosi jo politiniu įdirbiu. Nors didžiosios ordos totorių spaudimą 15 amžiaus 40-metį didžioji Lietuvos kunigaikštyje ir atlaikė, ypač čia pasižymėjom Censko seniūnas Grigalius Protasevičius, jos pietrytinės sienos tyruose kiek susiaurėjų. Vidaus kovos, o kiek vėliau santykių su Lenkija aktualijos, vertė Lietuvos politikus tiek savose rusų žemėse, tiek visoje Rusijoje ieškoti mažiausio pasipriešinimo kelių ir šios pastangos buvo gana vaisingus. Todėl Lietuva liko nuo šalyje nuo tarptautinių mastų svarbiaus vakarų ir rytų bažnyčių Florencijos unijos sudarytos 1439 metais. Bizantijos imperijos valdžia siekė ją įdėkti, bet negavo savo bažnyčios ir gyventojų daugumos pritarimų. Rusijos metropolitas Izidorius unijai pritarė, tačiau Bazilius II ją griežtai atmetė ir 1440 metais metropolitą net įkalino. 1441 metais Bazilius II sudarė Izidoriui sąlygas pabėgti į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Tiesa, ir čia jau vyravo kitoks negu Vytauto požiūris. Kazimiras ir ponų taryba šiuo metu ieškojo kompromisų su rusų bajurije bei dvasiškyje – todėl tikybinėmis problemomis nenorėjo aštrinti santykių. Bet reikėjo atsižvelgti ir į visos Rusijos tikybinius reikalus. Lietuvos vadovybė nesinorėjo prarasti katalikybės farposto vaidmens. To nebebūtų Maskvai prieimus uniją. Todėl metropolito Izidoriaus neparėmė ne tik pasaulietiniai, bet ir dvasiniai Lietuvos vadovai. Jie neprieštaravo Maskvoje iškeltam valdyti visos Rusijos metropoliją griežtam unijos priešui Jonatui – 1448 metais tapusiam metropolitu. Didžiausia dėmesį Lietuvos politikai sutelkė į dinastinius Maskvos ginčius. Baziliaus antrojo pergaliai 1436 metais šiek tiek sutvirtino jo padėtį, tačiau šiuo rezultatu gerai pasinaudoti jam neleido Kazanės totorių antpoliai ketvirto dešimtmečio pabaigoje, penkto dešimtmečio pirmoje pusėje. Tuo naudodamiesi, Baziliaus antrojo varžovai 1445 metais vėl ėmė veikti prieš jį. Valdžiaus siekė Demetrijus Šemeka, kurio sąjungininkų Možaisko kunigaikščio Jono valdos buvo Lietuvos pasienyje. Palaikydami Joną Kazanės totoriai 1445 metų pradžioje nusiaubė Vezmos ir Branskų sritis. Atsakydama į tai, Lietuvos kariuomenė keliais daliniais, vadovaujamais Sudvajaus, Radvilos Astikaičio, Andriaus Sakavičiaus ir Jono Nemiravičiaus nusiaubė Kozelsko, Verėjos, Kalugos, Možaiskos rytis ir remiančius Šemeką Tverės kunigaikštijų žemės. Pasivyja grįžtančius lietuvius, Možaiskiečiai buvo sumušti, iš Tverės buvo atimtas Ryževas. Visus šiuos veiksmus iš Smolensko stebėjo Kazimiras. Tačiau 1446 metų vasarį Bazilius II buvo nuverstas ir apakintas, o sostą užėmė Demetrijų Šemeką. Dalis Baziliaus šalininkų prisiglaudė didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Penkto dešimtmečio viduryje įsisiubavusi Maskvos suirutė suteikė Lietuvai gerą progą sustiprinti savo padėtį Rusijoje. Kaip tik šiuo metu daug Naugardo priemiesčių buvo atiduota valdyti Kazimiero tijūnams, iš kai kurių valščių paskirti jam mokesčiai. Tačiau vis labiau lemiantis Lietuvos politiką Kazimieras, šiomis galimybėmis menkai tesinaudojo, kadangi didžiausia dėmesį skyrė santykiams su Lenkija. Čia pradėjo ryškėti pirmieji Jono Goštauto ir jį palaikančių žmonių nesutarimo su didžiuoju kunigaikščiu požymiai. Ponų tarybos lyderiai norėjo labiau pasinaudoti Maskvos sunkumais, o Bazilių antrąjį jie buvo linkę nedaug remti, kad jis labai neįsigalėtų. Tokio pasirinkimo būtinybė kaip tik iškilo – Kai 1446-1447 metų sanduroje valdžia vėl atiteko Baziliui antrajam. Čia vėl pagelbėjo Lietuva prie Ugličio krito ponas Juška Dranica. Demetrijus Šemeka ir Jonas Možai Skėtis dar nebuvo galutinai nugalėti, todėl dabar Lietuvai apsimokėjo paremti jau juos. 1448 metų pradžioje Kazimiras, numatydamas Jono Možaiskiečio įsigalėjimą Maskvoje, sudarė su juo draugystė sutartį, tačiau Jonas netrukus susipyko su Demetriumi Šemeka, Lietuvos pagalbos šaukėsi ir Baziliaus antrojo priešai ir Vytauto anūkas 1448 metais derėjusi su ja. Vilniuje lankėsi jo pasiuntiniai. 1448 metų pavasarį Kazimiero pasiuntinys Molensko vietininkas Simonas Getgaudas Maskvoje pareiškė, kad antiunito metropolito Jonato jurisdikcija pripažįstama ir didžiausios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių vyskupijose. Kazimieras truputį svyravo ir galiausiai tais pačiais 1448 metais Baziliaus antrojo priešų neparėmė. Kazimiero veiksmus 1449 metais varžė įvykiai pačioje Lietuvos valstybėje. Jos pietinės sienos buvo saugius. Geri santykiai plėtojosi ne tik su Krymo totoriais, bet ir su Moldavija, su kurios naujų kunigaikščių Steponų didžiuoju 1447 metais birželio 25 dieną buvo atnaujinta kariniai sąjunga. Tačiau Mykolui Zigmantaičiui 1449 metų žiemą ar pavasarį pavyko susitarti su didžiosios ordos chanu Seid Ahmetu, kuris kiek anksčiau iš Krymo išvarė hadžigirėjų. Seid Ahmetu remiamas, Mykolas 1449 metų vasarą užėmė Severų Naugardą, Kijevą, Starodubą ir Brenską. Radvilas Tikaitis jį iš ten netrukus išmušė, Veiksmams nominaliai vadovavo Kazimiras, parūpinęs Lenkų talkininkų būrį. 1449 m. rūpjūtį Hadžigirėjų vėl pavyko sugražinti į Krymą. Kaip tik šias operacijas vykdyti padėjo Bazilius II, bei jį palaikę Kazaniai stotūriai. Apskritai Lietuvai pravertė Vytauto didžiojo anūko palaikymas, tačiau proga pasinaudoti Maskvos suirute buvo galutinai praleista. Kadangi Ir toliau su savo varžovais dėl sosto turėjo kovoti tiek Kazimiras, tiek ir Bazilius II. 1449 metais, rūpiučio 31 dieną, jų atstovai Hermanas ir Steponas Barzdotasis sudarė ilgalaikę sutartį, kurią apibrėžė abiejų šalių įtakos sferas Rusijoje. Naugardas ir Pskovas buvo palikti Maskvai, Tveri – Lietuvai, o Rezanė savo pačiai. Praktiškai tai reiškia, kad ji palikta Maskvai. Lietuva atsisakė ir žemų, Maskvos dalis buvo akivaizdžiai didesnė ir šią sutartimi Kazimiras pripažino Lietuvos pasitraukimą iš Rusijos. Vytauto didžiojo iškovojimų buvo atsisakyta. Kazimiero nuolaidos Maskvai padarytos sunkiu jai momentu sukėlė Jono Goštauto ir kitų ponų tarybos narių nepasitenkinimą. Kazimiras vadovavusi savo dinastiniais interesais, bet tuo pačiu jis kreipė į vakarus, pirmiausia į Lenkiją ir visą Lietuvos diplomatiją. Objektyviai, ypač tai pasitvirtino ateityje, tokie kryptis geriausiai atitiko Lietuvos galimybės ir jų apibrėžiamus politikus prioritetus. Tačiau šios dienos aktualijų paužiūrių tai buvo esamų rusiškosios politikos galimybių praradimas, o to kaip tik nenorėjo Jono Goštauto grupuoti. Kazimiras laiku padarė posūkį Rusijoje. Vytauto užmojus buvo galima vykdyti tik Lenkijai padedant ir esant nusilpusiai Maskvai – Viso to jau nebebuvo galima tikėtis. Augant Maskvos galybei, atsvarus jai reikėjo ieškoti vakaruose ir labiau integruojant turimas rusų žemės. Kazimiras tai ir darė. C. Personalinės unijos būklės įtvirtinimas. Dinastiniu požiūriu Kazimiero tapimas Lenkijos karaliumi 1447 metais kartojo 1380 1386 metų kreivaus situacija, tačiau skyrėsi nuo jo savo esme. Dabar bendra monarchui reikėjo skaitytis ne tik su Lenkijos, bet ir su Lietuvos valstybinėmis luominėmis institucijomis. Ir Lenkų bajorų luomas jautėsi kur kas tvirčiau negu jo gailus laikais. Todėl jos karaliui labiau rūpėjo ir jo asmenių sujungta didžiojo Lietuvos kunigaikščio institucija. Kazimiras buvo asmuo, suvokęs, jog abiejose šalyse turės susidurti su diduomenių opozicijomis ir mokėjo šias kliūtis paversti privalumų pačiam savo, tapę šių opozicijų arbitru. Jis puikiai suprato, kad Lenkijos opozicija jam buvo pavojingesnė už Lietuvaus. Pastaroji 5-6 dešimtmečio sandūroje dar labiau reiškėsi tik tai ekstremaliais Mykolo Zigmantaičio šalininkų išpoliais. Mykolas tapo Zbignevo Olesnickio įrenkiu nukreipto prieš Lietuvos ponų tarybos veiklą. Zbignevo Lesnickio ir Mykolo interesų sutapimas privertė Kazimierą iš karto nukreipti savo paslangas prieš galingą į Krokuvos vyskupą, faktiškai valdžiusi Lenkiją iki ateinant jaunesniam jo gailo sūnui. Konfliktas tarp karaliaus ir žymiausio dvasinio dignitoriaus kilo jau 1447 metais. Kazimieras greitai susiorientavę surado silpniausią savo varžovo pusės. Bajorija nekentė vyskupo už jo susidorojimą su Lenkijos husidų šalininkais 1439 metais. Iškilęs oligarchas turėjo varžovų ir tarp dvasininkų. Popiežius tuo metu kovojo su jam nepaklusne Bazelio susirinkimo dalyvių dalimi, tik 1449 metais buvo sutarta ir popiežiumi visuotinai buvo išrinktas Mikalojus V. Tokiomis aplinkybėmis Kazimiras galėjo remtis bajorų nuotaikomis, asmeniniais Bignevo Lesnickio priešais ir Lenkų inteligentijoje atsirandančiais humanizmo pradininkais. Pastarųjų lyderis Jonas Ostrorogas šiuo metu jau brandino šalies suvereniteto idėją išreiškusį memorialą, parašytą ne vėliau kaip 1460 metais. Kova prieš Zbignevą Olesnickį – Kazimieras derino su popiežiaus kontroliai šalinimu skiriant dvasinius hierarchus, kam pritarė ir vidurinioji dvasiškyje ir pasauliečių diduomeniai. Tokia padėtis leido Kazimierui išvengti Lenkijos karalystės privilegijų, tuo pačiu ir Lietuvos pajungimų Lenkijai patvirtinimu Petrakavus ir Liublino diduomeniai suvažiavimuose vykusiuose 1447 metais rūpjūčio ir 1448 metais gegužės mėnesiais. Pastarajame dalyvavo Lietuvos delegacija. Vyskupas Motiejus Jonas Goštautas, Jonas Manvidaitis, Petras Mantigirdaitis, Jurgis Alšiniškis, Jurgis Lengvenaitis. Jai teko atremtis Bignevo Lesnickio reikalavimą visiškai prijungti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją prie Lenkijos karalystės. 1449 metais Pedrakavo suvažiavime Kazimiras jau tvirtai iškėlė karalystės privilegijų patvirtinimo sąlygą, nurodęs, kad Lietuvą kliudančius reikalavimus Lenkai suderintų su ją pačia. Baigiantis penktajam dešimtmečiui, Krokuvos vyskupo įtaka buvo gerokai apribota, Lietuvos ponų tarybos pozicijos sustiprėjo. Seidachmetas dar ėmė Mykolą Zigmantaitį, bet pastarajam Kazimierui tapus Lenkijos karaliumi vietos Mozūrijoje nebeliko. 1449-1450 metų žiemą ir 1450 metų rūpjūtį teko atlaikyti kestutaičio antpolius didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pietryčiuose, bet tai jau nieko nelėmė. Baigiantis 1450 metams, Mykolas pateko į Bazilijų antrajam talkinančių kazaniečių rankas ir atsidūrė Maskvoje – Jam neliko nieko kito, kaip tikėtis prieglopščio pas savo pusėseriai sūnų. Pasitelkęs Mykolo šalininkus Lietuvoje, Zbignevas Olesnickis spaudė Kazimirą suteikti Zigmanto pirmojo sūnui analogišką švitrigailai apanažą. 1451 metų pavasarį ir vasaros pradžioje šis klausimas buvo svarstomas Lenkijos karūnos ir Lietuvos ponų taryboje. Veikiausiai mes geryšius ir tais metais Maskvoje lankėsi Simonas Alelkaitis. Tačiau Liepos mėnesį Kazimieras jau pajėgė kategoriškai atmesti visas Mykolo rėmimo pastangas. 1452 metų pradžioje Mykolas Zigmantaitis buvo nunuodytas. Neišaiškinta, kas tai padarė, tačiau buvo akivaizdu, kad nebeliko svarbaus asmens trukdžiusio tiek Kazimierui, tiek Jono Goštauto grupuotei, tiek ir baigiančiam įveikti Demetrijų Šemeką Bazilijui antrajam, nenorinčiam dėl savo antros eilės dėdės gadinti santykių su didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Zbignevas Olesnickis prarado dar vieną atramą. Mykolo politinis veiksnys 1451 metais buvo šalinamas lygiai grečiai imantis priemonių dėl būsimo švitrigailus palikimo Voluinys. Ši žemė tapo vos ne centriniu Lietuvos ir Lenkijos politinių varžybų tašku, kartu lemiančių bei parūdančių ir bendrojo valdovo poziciją. Paskutiniojo Algirdo sūnaus sveikata silpnėjo ir buvo aišku, kad artėja lemiamas susidūrimas. Lenkijos karūnos taryba rėmėsi Zigmanto pirmojo užrašymais, Lietuvos paunų taryba istorinė tradicija ir faktiškąją padėtimi. 1451 metų pradžioje įvykęs Vilniuje Lietuvos diduomenės suvažiavimas, kuriame buvo numatyta tęsti darybą su Lenkija, kartu įvertino ir visą voluinį situaciją. 1451 metų rūpjūtį Švitrigailo savijauta umai pablogėjo ir tai vyko, kai tik prieš rugsėjo mėnesio parčiavaus suvažiavimą, kuriame susitiko Lietuvos ir Lenkijos delegacijos po 12 atstovų. Abi pusės buvo įtūžusius. Jonas Goštautas paskutinę akimirką pasiliko brastoje, kitus atvykusius Lietuvos atstovus teko pridengti pačiam Kazimirui. Ginčio kulminacija tapo teisinis Vilniaus ir Krokovos vyskupų ginčas, kuriame Motiejus oponentui pateikė lygia verčius loginius argumentus. Susitarta nebuvo. Tuo tarpu artėjant 1451 metų pabaigai, į Voluinę atžygiavo Lietuvos kariuomenės dalinys vadovaujamas Radvilos Astikaičių, Jurgio Alšėniškio, Bratslavo Seniūno Juršus ir Pinsko kunigaikščio Jurgio. Šie veiksmai buvo suderinti su Švitrigaila. Lutskė jau kelis mėnesius gyveno ponų tarybos įgaliotinis, didžiojo kunigaikščio arklidininkas Grigalius Valavičius, rūpinęsis, kad svarbiausias valuinės administracijos vietas užimtų Lietuvą ištikimi žmonės. Lenka jau 1451 metų vasaros pabaigoje pareikalavo Kazimiero priskirti valuinę Lenkijai, į Lutską netrukus atvyko jų stebėtojas. Voluinės diduomeniai, susirinkusi 1452 metų pradžioje, ėmė svyruoti, bet Lietuvos ponų tarybai pavyko patraukti ją į savo pusę, suteikiant vietiniais autonomijos privilegiją. Privilegija voluniečiams užtikrino svarbiausias vieties pareigybės ir vietiniais teisės galiojimą. Švitrigaila privertė volunės didžiūnus prisiekti ištikimybę didžiai Lietuvos kunigaikštyjai. 1452 metais vasario 10 dieną Voluinės pilyse įsikūrus Lietuvos šalininkams ir kariams, jis mirė. Mykolo Zigmantaičio ir Švitrigailos mirtys įvykusios vienu metu pašalino iš kelių didelius kliuvinius tiek Lietuvos spaunų tarybai, tiek ir pačiam Kazimirui. Ir didysis kunigaikštis ir ponų taryba gerai suvokė šiuo momentu jiems reikalingos tarpusavio sąjungos privalumus. Todėl nesutarimai dėl rusiškosios politikos neužtemdė lenkiškosios politikos prioritetų. Nors Bignevo Olesnickio įtaka mažėjų, pavojus iš Lenkijos pusės dar išliko svarbiausia Lietuvos valstybės politinė problema. Jau 1452 metų vasario pabaigoje Lenkijoje atsirado karo veiksmų voluinė užimti projektai. Didžiausia įtampa sukėlė 1452 metų kovo mėnesio Sandomiero suvažiavimas iškėlęs net Kazimiero detronizacijos idėją. Kazimierui pavyko savo priešams užbėgti už akių pasiremiant didžiosios Lenkijos didikais Zbignevo Olesnickio ir Krokovos vaivados Jono Tenčinskio sušauktas gegužės mėnesį Petrakavo suvažiavimas sužlugo. Tuo kartu Voluinė Lenkija išslydo, bet Kazimiero laviravimo Lenkijoje galimybės gerokai sumažėjo. Tokiomis aplinkybėmis 1452 m. rūpiučio rugsėjo sanduroje į Lenkų Sieradzės suvažiavimą atvyko Lietuvos atstovai Andrius Davaina ir Mykolas Mantautaitis, kurie į Lenkų grasinimus taip pat atsakė grasinimais. Susitarta ir vėl nebuvo, bet šį kartą Lietuvos ponų taryba iškilo jau kur kas blogesnė politinė perspektyva. Kazimiro asmenyje išaugusios jogailaičių dinastinės aspiracijos, kurias išvalgi Jono Goštauto grupuotė iki šiol darė Lietuvos politikos įrankių, virto jau atskirų politinių veiksnių. Šiam veiksniui pavyko suskaldyti vieningą Lenkų diduomenės frontą, bet jis išslydo ir iš Lietuvos ponų tarybos kontrolės. Nuo 60-mečio pradžios jogailaičių valdomose šalyse jėgos įsidėstė sudėtingiau. Tiek Lenkijoje, tiek ir Lietuvoje apie bendrą valdovą susibūrė jau iškelti žmonės, o Jono Goštauto ir Zbignevo Lesnickio stovyklų įtaka nuolat mažėjo, kartu išliekant nenumaldomai šitų stovyklų tarpusavio konfrontacijai. Siradzė suvažiavime Lenkijos karūnos tarybai pavyko iš Kazimiero išreikalauti slaptą pasižadėjimą, patvirtinti Lenkijos karalystės privilegijas – Iki šiol sėkmingai vykdoma alšėnų suvažiavimo politika patyrė pirmą rimtą smūgį. Jono Goštauto grupuotė aštrei reagavo į Kazimiero veiksmus ir linko iškelti naują didįjį kunigaikštį. Išbaigto pabidalo šie planai neįgavo, kandidatu parinktas Radvilas Tikaitis dar nestojo kaip antimonarchas, nebuvo išryškintas jo santykis su Kazimieru. Ar siekta visai pakeisti, ar norėta tik turėti submonarchą Lietuvoje. Tačiau žygių prieš Lenkiją buvo imtasi. 1453 metų pradžioje Radvila nuvyko pas Seid Achmetą, norėdamas jo paėgas nukreipti į Raudonąją Rusiją, iš kurios labiausiai grėsė pavojus voluiniai. Tai buvo rizikingas žingsnis, nes numatyti buvusių Mykolo Zigmantaičio sąjungininkų veiksmus buvo nelengva. Radvilos misiją Kazimierui padėjo sužlugdyti ištikimas jų sąjungininkas Hadži Girėjus. Jis nuvėjo Seirachmetą, o Radvila pateko į Krymo totorių rankas ir vėliau jau pasikeitus aplinkybėms buvo paleistas. Jono Goštauto šiuo atveju nepalaikė Vilniaus vyskupas Motiejus, tačiau Alšėnų grupuotės branduolys vis dėlto ryžosi konfliktuoti su valdovu. 1453 metų pavasarį, Kazimierui esant Lietuvoje, Jono Goštauto žmonės ėmė jėga šalinti didį kunigaikštį lydinčius Lenkus – Susikirtimo metu buvo sužeistas net pats valdovas. Gegužės mėnesį mirė vyskupas Motiejus, kurio autoritetas tiek Kazimira, tiek Joną Goštautą sulaikė nuo kraštutinių veiksmų. Vis dėlto lietuvių veiksmai Kazimirui padarė įspūdį. Jis jau niekad nebesutarė su Jonu Goštautu, tačiau gerai skyrė asmeninius ir valstybės reikalus. Jo gailaitis rėmėsi savo ištikimais ponais, kartu atsižvelgdamas ir į visos ponų tarybos siekius, privertusius jį ryštingiau elgtis su Lenkais. Kazimierui pavyko išvesti į priekį tam tikro kompromiso siekiančias lietuvių ir lenkų grupuotės. Tačiau ryšio tarp jų abiejų nebuvo. Kompromisą jau suvokė tik kaip savo tikslų įgyvendinimą lankstesnėmis, o ne kraštutinėmis priemonėmis. Tokiomis aplinkybėmis buvo numatyta susitikti Parčiavoje ir tai įvyko 1453 metų birželio mėnesį. Abipusės į susitikimą vyko apsiginklavusius. Lietuvos delegacija, kaip ir kitais kartais, sustojo Brastoje. Į Parčiavą buvo nusiųsti jos atstovai Andrius Sakavičius, Jonas Nemiravičius, Onačas, kunigaikščiai Jurgis Alšeniškis ir Borisas. Kategoriškai nusiteikę veikėjai vėl užgožė kompromisiškai mastančių žmonės. Zbignevo Lesnickio išvedžiojimai galutinai suerzino lietuvius. Lenkams pasiūlius perduoti ginčą popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus arbitražui, buvo pašaipiai patarta kreiptis į totorių Haną – Lietuvos atstovai išparčiavus išvyko, vienas kitas lietuvių ponas demonstratyviai atsisakė Horodlėje gautų lenkiškųjų herbų ir tai vėlesnė lietuvių istorinė tradicija pateikė kaip masinį Horodlinių herbų sugražinimą. Iš pažiūros atrodė, kad Jogailo sūnus pateko į savo valdomų šalių begalinio ginčio aklavietę, nepajėgė jų luominėmis institucijoms įpiršti kompromisinių sprendimų ir atsidūrė kylančio ginkluoto konflikto akivaizdoje. Tačiau iš esmės į aklavietę praradusios valdovo kontrolę kaip tik pateko radikaliusios šių institucijų dalys. Kazimieras abiejose šalyse įsikovojo veikimų erdvę ir vykusiai ją naudojosi savo dvaro ir tos atvės sąlygojamoje dinastinėje politikoje. Bevaisių susitikimų virtinį lėmė tai, kad valdovui atsirado galimybė pačiam daryti kompromisnius sprendimus ir primesti juos abiem pusėms. 1453 metais birželio 30 dieną Kazimiras patvirtino Lenkijos karalystės privilegijas, bet savo akte nei žodžiu neusiminė apie kokį nors didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos priklausomumą. Šis aktas kažkuria dalimi patenkino abi pusės, mažino kategorišką jų priešinimąsi ir tuo pačiu mažino įtampą. Lietuvos ir Lenkijos konfliktas buvo nustumtas daugiau į nesibaigiančių žodinių, o ne realių mūšių plotmę. Faktiškai Kazimiras įvykdė minimalę Alšėnų grupuotės politinę programą, tačiau labiausiai žiūrėdamas savo dinastinių, o ne Lietuvos valstybinių interesų. Faktiškai personalinės unijos padėtis liko įtvirtinta.